بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق التير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة يا أيها النمل نمل نمل نمل تدوى ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون तवस्म अकुम वरमत अलकात ॻाल्हि कईसीं पिया हज़रत सलैमान अलत दाऊदलाम सूरत न मिलज हाणे हिते के ॻाल्हियूं थियूं हाणे उन्हनि खे कंहिंखे वरी वरजाएजे चइजे यादि करण जे लाइ त अलाह ताला फरमायो क़रान शरीफ़ में त पंहिंजो सभु शइ जेका आहे अलाह जी जेका ख़लकिल आहे सा यानी जानवर इंसान मादी छा चइबो आहे जमा दाती ऐं जेके शर् हर शइ जेका आहे पंहिंजे पंहिंजे लिहाज़ खां तस्वीर करे थी अलाह ताला जी पर तईं कोन था सम्झो इहा ॻाल्हि हिन करे हिन करे कहिड़ी तस्वीर था कनि जानवर ऐं इंसानु इंसानु तस्वीर केरु करे थो केरु पाण आहिनि हथीला कीअं मगरूर कीअं वेसला कीअं गाफ़िल नथा कनि पर के आहिनि वीचारा उहे कनि था जंहिंजे करे दुनिया हले पई इहा ॻाल्हि कईसूं हाणे सूरतालीह आयत आहे का बि शइ न आहे इमिन शयुनि इलाह सो आहे जे जो तस्बीर करे थी सभ्य बि हमद अलाह ताला जे हमद तारीफ़ जी तस्बीर करे थी ॻाए थी भला किला ऐं तफ़क़स्बीर हू पर तई नथा सम्झो उनजी तस्वीर हाणे इहो ॼण हिकिड़ो बुनियादी ख़्यालु थियो उन तां पोइ माण्हू हाणे ज़ाहिर के शयूं क़ुर में आहिनि के हदीस में आहिनि के आलमनि पंहिंजूं मतिलबु त पंहिंजे लिहाज़ खां ॾिनियूं आहिनि छा फलाणो जानवर छा थो चए फलाणो जानवर छा थो पाण इहो कोन था चऊं त अला क़ुरान में ईअं लिखियो पियो आहे इहो कोन था चऊं त को नबी पाक ईअं चयो आहे पोइ हाणे कतादा खां या फलाणे ॿियनि आलिमनि खां जेके मुनबा छा नालो उनखां या पंहिंजो कैबिन आबार या जेके आहिनि जेके बनी साहिल मुंहिंजा इस्लाम में दाख़िलु थिया उन्हनि वटां बि के रिवायतूं अहिड़ियूं आहिनि ऐं हिन रिवायतुनि में का ख़राबी कोन्हे हिन सेंस खां त हीअ तव्हांजी इमेजिनेशन तव्हांजो तखयुल तव्हांजी सम्झण जे लाइ दुनिया जी ॻाल्हियुनि खे त हीअ छा थो चवे हू छा थो चवे जानवर छा था चवनि जानवर छा था कनि ख़्यालु कीअं कीअं कीअं था था था कनि हिन लिहाज़ खां इहो कयोसीं त हीअ जानवर फलाणा फलाणा जानवर हीअ हीअ ॻाल्हियूं कनि था सिंध मञा सिंध मञा लंघियो आहे पंहिंजो छा नालो सिकंदर आज़म त थी सघे थो तव्हां पंहिंजे हिन सिखियो हुजे हिन खां पंहिंजे पंचतंत्र तंत्रा मुंहिंजी ॻाल्हि पई मूं कई वई मतिलबु रिकॉडिंग थी कोन छा पंचतंत्र संस्कृत में आहे हुनजो तर्जुमो पहलवी ॿोलीअ में पंहिंजो अरबी ॿोलीअ में पोइ वरी हाणे हुनजूं कहाणियूं जेके आहिनि से यूरम यूनान में बि आहिनि ई सभु जूं कहाणियूं जेके आहिनि इहे फैब्रिक्स आहिनि ॿियो जानवरनि जूं कहाणियूं जानवर छा था कनि हिक ॿिए सां कहिड़े नमूने सां ठगी था कनि कहिड़े बदमाशी था कनि कहिड़े रोकिन था मतिलबु जेको ॿारनि जे अकुल वधाइण जे लाइ तखयुल वधाइण जे लाइ इमेजिनेशन सोसाइटी में कीअं रहिजे सोसाइटी में रुॻो चङाई कोन्हे सोसाइटी में रुॻो बुराई कोन्हे बुराई ऐं चङाई ॿिन्ही ज़मान मतिलबु ॿई हलनि थियूं गॾो गॾु ऐं माण्हू ॿारु जेको आहे वॾो थींदो डेवलप थींदो जेको उनखे सम्झणु खपे चङाईअ में चङ सुठाई आहे ऐं पंहिंजो बुछड़ाईअ में जेको आहे सो बिलाख नतीजो ख़राबु आहे पर बुछड़ाईअ खे माण्हू सम्झी सघे ॾिसी सघे मुंहुं ॾेई सघे इहो एतिरो डेवलपमेंट थियलु हुजे ॿार जी ईअं न त दुनिया में जॾहिं पोइ वञे त पंहिंजो ठगनि जे हथ में अची वञे पंहिंजे बदमाशनि जे ख़राबु माण्हुनि जे हथ में अची वञे त हुनखे ख़बर हुजे त छा छा थिए थो दुनिया में कीअं माण्हू ठगियूं कनि था कीअं क़तल कनि था कीअं ग़ारतगरियूं कनि था छा था थियनि छा था थियनि त अहिड़े क़िस्म जूं हिननि कहाणियुनि में जाम हुजनि ख़बरूं पवंदियूं त इहे कहाणियूं ॿारनि खे पढ़ाइणु खपनि ऐं ॿिया बि कहाणियुनि जा किताब पंहिंजो डॉक्टर बलोच साहिबु जेको अहिड़ो लोक अदब जो कयो सिलसिलो हुन में सत की केतिरा वॾा वॾा ज़िल्द आहिनि कहाणियुनि जा जिन में के कहाणियूं जेके आहिनि तमामु वॾियूं आहिनि के कहाणियूं नंढियूं नंढियूं कहाणियूं आहिनि ॿारनि जूं कहाणियूं आहिनि <coughs> इहे कहाणियूं जेके आहिनि से नंढनि नंढनि किताबनि ते आउं सम्झां थो लिखियो बि अथनि सिंधीअत बि बोर्ड वारनि ॿियनि छापिया आहिनि जो नंढिड़ा किताब जो पंद्रहं वीहनि सौ पंजो केतिरनि जो जो माण्हू ॿ ॿारो वेहे त पंहिंजो मानी पी पचे पाण वेठो पढ़ी पढ़ी पढ़ी वञे हलियो त अहिड़े क़िस्म सां नंढा नंढा किताब ठाहिजनि ऐं उहे वरी इन वॾियुनि वॾियुनि कहाणियुनि वॾियूं वॾियूं किताब वॾो किताबु ॿारु पढ़ंदो त वरी उनखे ऐं नंढे कि ॿार जे लाइ वॾनि अख़रनि में लिखिजे ईअं नंढा नंढा अख़र हाणे उहे केरु पढ़ंदो त पोड़ा बि कोन पढ़ंदा न ॿार बि कोन पढ़ी सघंदा इन करे वॾनि अख़रनि में इहे किताब नंढा नंढा जेके आहिनि से हुजनि ॿारनि जे लाइ जो माण्हू पढ़ी सघे ॿारु पढ़ी सघे ॿार जो तखयल उन मां वधंदो ॿार जी होशियारी पंहिंजी चालाकी पंहिंजो दुनिया में जेका दुनिया में कीअं गुज़ारो थो कजे उहो सम्झ में अचणु खपे ॿार खे जो वॾो थिए त पंहिंजो बदमाशनि जे ठगनि जे हथ में न अची वञे हलियो हुनखे सम्झे त भई हीअ ॻाल्हि हिन में चङाई आहे हिन में ख़राबी आहे हीअ ॻाल्हि पंहिंजो भलाई पंहिंजी कहिड़ी में आहे बुराई कहिड़ी में आहे उहा ॻाल्हियूं कहाणियुनि जा ख़बर पए त छा थिए इन करे मूं अर्ज़ु पियो कयो त इहे मुफ़सनि मुफ़्सरनि के के ॻाल्हियूं कयूं आहिनि वीचारनि पोइ हाणे इहे माण्हुनि खे ख़बर हुअणु घुरिजे छा आहे हाणे फरमाई त पंहिंजो तितर छा थो तितर जेको आहे दराज मूं मूंखे अॻु में ख़बर कोन्हे भई तित तितर तितर खे था चवनि दराज हाणे उहो थो चए त पंहिंजो रहमान अल आरशिस्तु आहे अलाह ताला जेको आहे सो आसमान ते मतिलबु त सिधो आहे मतिलबु त सॼी ज़मीन आसमान हुनजे कब्ज़े में आहे बादशाहत में आहे ऐं हू हुनजे कंट्रोल अलाह ताला जे कंट्रोल में आहे सॼी ॻाल्हि जेका आहे त इहो मतिलबु त चए थो तितर वीचारो चीची हू तितर कुंधीअ में पोइ हाणे इहो थियो चए थो कुकुड़ जेको कुकिड़ खे था चवनि पंहिंजो दीख जी कुकड़ जेको आहे चए थो त जॾहिं इहो बांग थो ॾिए त चए थो उज़र या गाफ़िलीन अलाह ताला जो ज़िक्र कयो हे गाफ़िलो फ़ैसिलो ऐं पंहिंजो चवे थो नसर सिरण आहे या पंहिंजो ॿिज आहे हुन चए थी त अश मां शहत जेतिरो वणे ओतिरो रह ज़िंद धरती ते अश मां शहत आख़िरत आख़िरत मौत आख़िरत मौत अथई तुंहिंजी जेतिरो वणी ओतिरो धरती ते रह पर पोइ आख़िरत मौत अथई इहो चवे थो उकाब आहे या सिरण आहे छा हुनखे चवंदा नसर खे ऐं ॿियो उकाब आहे उहो चवे थो त उनसन चए थो माण्हुनि खां परे रहण में चङा ई आहे तुंहिंजो या चई त भई फल फिल बौध नास हर राहत राहत इन में आहे त माण्हू माण्हुनि खां परे रहे माण्हुनि खां परे रहण में चङाई आहे माण्हुनि जे वेझो रहिबो त कमु ख़राबु आहे ऐं ख़तफ़ु चवंदा सोएलो खे हाणे नंढो पखी आहे को सोएलो जेको आहे झिरकी जेॾो आहे या उनखां उन जेॾो आहे उनखां नंढो कंहिंखे पुसी था अचनि के नाला आहिनि पाण सिंध में ख़तफ़ उहा उहा चए थी त रबिल अलहमिला दौली अल खां वठी चए थो पढ़ पढ़े थी पंहिंजो दौलीन ताईं जीअं कारी थो पढ़े थी पढ़े पढ़े थी ॿियो जेको सहुलो आहे सो ऐं पंहिंजो चयो फ़ाख़सा फ़ाख़सा चवे थी त अली त हाज़ल ख़ल यल काश ही ख़लक़ जेका असां ख़लकजी न न ख़ख ख़लकजे हा पर जे ख़लक जी ख़लकियईं त पोइ हिननि खे ख़बर तैलीम तैलीम तैलीम हुजे हा हिन खे त छा जिला ख़ल कया विया आहिनि हे या त ख़लकजनि न हा पर जे ख़ल आहिनि त हुननि खे ख़बर पए हा हूंद त छा जिला ख़ल आहिनि मतिलबु अलाह जी बात जे लाइ ख़ल आहिनि उहा मतिलबु हिनखे ख़बर हुअणु घुरिजे उहो चए थो ऐं ॿियो वरी चए थो पंहिंजो ताउस जेको आहे मोर जेको आहे पखी उहो चए थो त लधू लिल मौत ॼणियो मौत जे लाइ मरण जे लाइ ॼणियो मरण जे लाइ जेको मतिलबु ॼमंदो सो मरंदो ऐं अबनू लिल ख़राब ऐं ठाहियो घरु ठाहियो ॾहण जे लाइ ऐं घरु जेको ठाहियो वियो आहे सो नेठि डहंदो जेको ॼमंदो सो नेठि मरंदो जेको घरु ठहियो आहे सो नेठि किरंदो वरी हुनखे ठहणो पवंदो पंहिंजो इहो थियो हाणे हिते हुद हुद जी बि ॻाल्हि जेका आहे छा ॿुधाए थो पंहिंजो त हुद हुद अची लंघियो पोइ पंहिंजो सलेमान किथां लंघियो पिए त साईं हुद हुद जेका असां वेठी कंहिं वण ते पोइ हुते छोकिरो हुयो <laughs> नौजवान सम्झो उहो उहो पंहिंजो पिंजोड़ या छा चइजे जेको लॻायो वेठो हो फासाइण जे लाइ हुनखे उहो खे पखियुनि खे पखी कहिड़ो पखी आहे पोइ सला माल साम्हूं इहो लका ॾिठो पंहिंजे हेॾां ॾिठई हेॾां ॾिठई त पंहिंजे उहो बि बीठी आहे पिंजोड़ बि पियो आहे पिंजोड़ चइजे या छा चइजे पंहिंजे रखंदा आहिनि जेके मारी शिकार करण वारा हुनखे चइबो आहे मारी मारी रखंदा आहिनि पंहिंजो हुनखे फासाइण जे लाइ रसा वसा हूंदा हुनमें छा हूंदा आहिनि पोइ फतेमा इस्लाम हुनखे चयो त अज़ुर या हुद चए ख़्यालु कजांइ हुद हुद वेॾा छोकिरो वेठो अथई फासाईंदी तोखे पोइ फ़क़ाल या नबी अला हाज़ा सभी लव चई छोकिरो आहे हिनखे अकुल ई कोन्हे को हिनखे कहिड़ी अटकल आहे वाना असर बि चए आऊं हिन सां पुॼी वेंदसि वरी ठीकु आहे महाराजा इस्लाम ॾिठई पंहिंजो वरी अची अल लंघियो त ॾिठई त जेका त फाती पई आहे हुनजे छोकिरे जे हुन में में जे हथ में आहे हुनजे उहो जेको पिंजोड़ पिंजोर कोन्हे पिंजोड़ वॾो थिए शींहं खे फासण लाइ वॾे वॾे जानवर खे भई नंढो थींदो आहे हाणे हुनजो नालो मूंखे कोन थो चए हींअर ख़्याल में पोइ हाणे पुछियो त सलमा आल इस्लाम हुनखां पंहिंजे माईअ खां वदूद खां चए थो मां हा चई छा थियो आहे चए छी कहिड़ी छा थी हलियो चए चए काल मार आई त हा हत हा वक हा चए मूं ॾिठो ई कोन्हे हिनखे जेसिताईं पातीअ सां अची हिन में किरी न पियसि विया हा या नबी अलाह चई अलाह जा नबी मूं ॾिठो ई कोन इहो पंहिंजो जेसि ताईं हिन में फातिस कोन काल काल फंत तरल तरल मा तहतल अर्द अमा फ़ख चई चई चए थो हेतिरो पा परे खां ॾिसी थी पाणी हेठि ज़मीन में आहे केतिरो हेठि आहे कीअं ॻाल्हि आहे इहो तोखे ॾिसण में अचे थो पर जेको तोखे फासाइण जे लाइ हुन रखी छॾी हुई जॻह बंदोबस्तु करे थो तोखे ॾिसण में कोन आहियो पोइ चए थी या काल या नबी अलाह चए थी जॾहिं कदा अचे थी वक़्तु अचे थो त पोइ अमील बसर अखियूं पुरजी पुरजी थियूं अखियूं अंधियूं थी थी वञनि ॾिसे कोन्ह थो इंसानु की भेण छा आहे अलाह्म तमामु सुहिणी ॻाल्हि हुदि कई हाणे इहा हुदि पोइ वरी ईंदी पंहिंजो इन जी ॻाल्हि कंदासूं पाण इनशा पाण त ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि वरी लिखनि चङी तरह करे पोइ वरी पोइ ॿीहर पढ़ंदासूं कांग जेको आहे गुराब कांग खे चइबो आहे सोची त इहा दिलि अशार हिकिड़ी त इहा थी माना छा न Sindhu collector income tax tax जेको टैक्स कलेक्टर जेके हूंदा आहिनि उन लाइ सॼे या वरी ॿिए चयो कुर्थ बि चयो त पंहिंजो उलत थो करे कलेक्ट टेक्स कलेक्टरनि खे हज़तूल कुल शयुनि हाल लिखनि ऐं चवनि झिरकी जहिड़ो आहे सोएलो था चवनि अंग्रेज़ी में उहे छा था चवनि स्पैरो थो चइजे हुनखे अस्फ या छा कहिड़ो नालो आहे असफर या छा छा नालो असफूर असफूर आइन स्वाद फा वा वा असफुर हाणे उहा आहे सो वरी हिते रिवायत थो करे पंहिंजो सालबी रहमत हले चए थो जॾहिं हज़रत आदम अल इस्लाम खे कढी छॾियऊं पंहिंजे जनत मञा त पोइ अश्तकीला वशद वशत जिन जानवरनि खां या पंहिंजे वहशद खां पंहिंजे ख़्याल खां पंहिंजे अलाह ताला खां शिकायत कई पोइ अलाह ताला हुनजे लाइ झिरकी ठाही <laughs> झिरकी वञ हिन सां वञी साथ ॾे ऐं जे घर में वञी रह पोइ हाणे झिरकियूं घर में घरनि में ठाहींदियूं आहिनि असां वटि ॻोठ में राजनि में जिते झिरकी वीचारी ईंदी घर में जची पंहिंजो आखेरो ठाहींदी ॿार वण ते न ठाहींदी आहे घणो करे ठाहींदी आहे अलाए कोन सिंधी में मारे छॾियूं माण्हुनि सभई पर झिरकियूं चिनकियूं अची ठाहींदियूं आहिनि घरनि लाइ परे न थींदी आहे बनी आदम खां ऐं हुन सां हुनजो उनसा आहे हुन सां मुहबत अथसि वकाल मां हा अरबा किताबु ख़्वाहिश मुतसदम आहिनि ख़ुशियत अलाह भई चारि आयतूं जेके आहिनि सूरत हशर जे आख़िरी जेके इहे जेके आहिनि से हिन झिरकी जे मुतल अलाह अला तारीफ़ अलाह ताला जी तारीफ़ आहे अलाह ताला जा नाला आहिनि हिन चइनी आयतुनि मंझि उहे जेको आहे सो इहो टी पी मथे आहे पोइ वरी टे आयतूं जेके आहिनि अलाह जे नालनि सां त या झिरकी जे मुतल इहा ॻाल्हि कयईं या पंहिंजे हुन मंझाए कुर्ती जे तफ़सीर मंझि हाणे हाणे हिते नमल जी ॻाल्हि कंदा हलूं जेको आयत आई हता अदा हत हला वादिन नमिल जॾहिं पहुतो सले वारे सां वञे पियो मतिलबु जॾहिं बादशाह थियनि पोइ वरी निकिरंदा पोइ मुल्क़ फतिया कंदा वेंदा पोइ पिया हलंदा पोइ पिया हलंदा पोइ पिया हलंदा अॻिते पिया वेंदा उहो हाणे कहिड़े मुल्क़ में पहुतो आहे हिकिड़े में वादिन नमल हुई आहे पोइ चवंदा वादिन नमल किथे हुई आहे शामी हुई या यमन में हुई या किथे हुई जिते बि हुई कालत नमलतुन या नमल कालतुनि कुम नमिला परे खां ई ॿुधो पंहिंजो हुनजो आवाज़ु या हुनजो पंहिंजो सुंघण जी सलाहियत या जेकी जंहिं स्मेल जी सलाहियत या जंहिं नमूने सां हुन ख़बर पई त अचे थो पंहिंजो सुलमा अल ऐं पंहिंजो हुनजो लश्कर पियो अचे हाणे पंहिंजी उन्हनि खे माचियाणियुनि खे चवे थी ॿियनि किलियुनि खे ऐं उहा आहे फीमेल आहे हिन करे तव्हां हिन कहाणी मंझि ॿई फीमेल हीअ जेका राणी आहे नमलत जी उहा बि फीमेल आहे मतिलबु राणी आहे ऐं हू जेका राणी सभा जी जंहिंजी ॻाल्हि ईंदी हाणे हिन खां पोइ उहा बि राणी आहे मतिलबु उहा बि फीमेल आहे त मतिलबु फीमेल जेके उहो ज़नाने हुन ॻाल्हि जी तमामु वॾी ॻाल्हि बीठा हूंदा आहिनि बाबा औरतूं अहम आहिनि हुनजे लाइ हीअ सूरत तमामु अहम आहे हिन करे जो हीअ ॿई कहाणियूं जेके आहिनि पंहिंजी आउं ॻाल्हि कंदो वञा या त हीअ प्रोटेक्शन हीअ जेका आहे नमला उहा बि पंहिंजे कम्यूनिटी जी प्रोटेक्शन थी करे मतिलबु त हिफ़ाज़त कीअं कजे ऐं हीअ जेका सभा रात राणी जेका आहे उहा बि जॾहिं ख़तु पहुचंदो हुन वटि हज़रत सलैमा इस्लाम जो तंहिं वक़्तु हू पंहिंजे क़ौम जी पंहिंजे मुल्क़ जे माण्हुनि जी या उन्हनि जी प्रोटेक्शन जी ॻाल्हि कंदी भई कीअं हिननि खे बचाइजे हिन आज़ार में विझिजे बि जंग शुरू कजे बि माण्हू मरी वेंदा हीअ थींदो हूअं थींदो ऐं उहो बि सलेमा आसलाम खां चए थी त भॼो वञा लिकी वञो पंहिंजे ॿिरनि मंझि जेसिताईं भई माण्हू जिते जिते पुॼणु भेणी न आहे उते भॼणु कमु वरिया वञो पुॼणु ऐं भॼणु पुॼण माना पुॼी सघे माना मुक़ाबिलो करे सघे हाणे कील वीचारी कहिड़ो मुक़ाबिलो कंदी हेॾो लश्कर पियो अचे उहो त लताड़े वेंदा वेंदा माण्हू जेकॾहिं कीलियूं पयूं घुमंदियूं त उहो चई बाबा पुॼी पुॼी कोन सघिबो इन करे भॼी लिको पंहिंजे ॿिरनि में घिरी वञो जिते पुॼणु भेणी न आहे भेणी माना ज जाइ न आहे जिते पुॼण जी त उते भॼण कमु वरियाम जो अख़र वारे जो कमु आहे त माण्हू भॼी जान छॾाए ऐं इहो थियो सिंधीअ में पहाको त मां सुहिणो इहो इन माई ते लॻे थो कील ते ऐं होॾां कुईन जेका आहे पंहिंजे सभा जी उन ते बि इहा ॻाल्हि सही थी बीहे त भई भॼी जान छॾायो पंहिंजो सुलियो करियो सुले जी आफ़र करियो मतिलबु त कहिड़े नमूने सां जो जंग न थिए छो त जॾहिं मुल्क कंहिं शहर में दाख़िलु थींदा त पोइ उहो उनखे तबाही बर्बादु कंदा हाणे ॾिसो त केॾी तबाह हीअं बर्बादी हींअर थिए पई दुनिया में सीरिया जी शाम जी पंहिंजो हर कंहिं मुल्क में हेॾा हींअर नाइजेरिया जी ॻाल्हि पिया कनि हेॾा शाद लाइ कंहिं कंहिंमहिल रहण लाइ छा कहिड़ा मुल्क आहिनि पंहिंजो कीनिया मुल्क सभु तबाही बर्बादी सॼो जेको आहे अमेरिका जे मु ते बूथ ते पवे थो अलाह ताला वटि हिसाबु किताबु इन जो आहे छो जो इहे जिते किथे फला थो कराए मुस्लमान हाकिम हुयो पंहिंजो नाइजीरिया जो हुनखे लाहे भेण सां ईसाई खे विधो अथऊं अॻु युगांडा में मुस्लमान ईदी अमीन हुयो पाण वारो यार इनखे लाहे भेण सां खे ऐं ॿिया विधऊं चयूं हू आदमखोर आहे भेण आदम खोर इंसानु कीअं थींदो मुस्लमान आहे उहो आदमखोर कीअं थींदो एॾा भेण सां बदमाश जेके आहिनि कूड़ियूं ॻाल्हियूं करे कूड़ी प्रो करे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु हाणे सॼा जेके कीनिया बिनिया मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लमाननि जी हुई मतिलबु उहे सभई हाणे इहो ओबामो पुटु आहे जेको आहे कीनिया जे कारे माण्हूअ जो पुटु आहे असांजो निभाॻो पाण हुन मुल्क़ जी तबा हीअं बर्बादी पई थिए हींअर ऐं हुनखे का परवाह कोन्हे त मुंहिंजो बिना असुल मुल्क हो हुते को असुल करायां हुते को छा कराया न इहे सभु मुल्क़ हींअर बर्बादु थियनि पिया हिकिड़ा हिक ॿिए खे मारिनि पिया इहे सभु मुल्क़ हीअं त हाणे इहो मतिलबु त हिनखे इहा शनाख़्त न आहे त भई सेल्फ प्रोटेक्शन माण्हुनि खे बचाइण जी का ॻाल्हि कजे ह्यूमेनिटेरियन खे मतिलबु को तरीक़ो रखिजे न उहो हिन वटि कोन्हे को त हाणे हीअ ॿई ॻाल्हियूं जेके थींदियूं कील जेका आहे उहा बि पंहिंजी सेल्फ प्रोटेक्शन में चए थी बाबा घिरी वञो ॿिरनि में ऐं जेका राणी जेका आहे उहा चए थी न पंहिंजो जंग बंग करण जी ज़रूरत कोन्हे असीं हिनखे तोहफ़ था मोकिलियूं त सलेमाल असांखे पोइ ॾिसूं छा थो थिए इहा ॻाल्हि ईंदी अॻिते पर हिते करियूं था पंहिंजे नमल जी ॻाल्हि पंहिंजे नमलतुनि या नमल मसा के न कुम पंहिंजे घरनि में घिरी वञो ला मन न कुम सुले मथां सलमान इस्लाम तव्हांखे चिपे वञे हलियो ऐं हुनजो लश्कर व जुनूद हू संस लश्कर वहुूम ला उरून ऐं उन्हनि खे ख़बर न पए यानी हुनखे पतो ई न हूंदो त हेठि कीलियूं आहिनि छा हू चिपे वेंदा हलिया मतिलबु बेशोरी में हाणे हिते ॻाल्हि कनि था त पंहिंजो हज़रत सलेमान इस्लाम हुनजी ॻाल्हि ॿुधी पोइ वरी हुन खां चई पुछियईं वकील खां चईं भला तूं कर ख़बर ऐं नबी अलाह अलाह जो आदिल बाद बादशाह आहियां ऐं तोखे कीअं इहा ख़्यालु आयो त आऊं चिपे बि न सॼो त हुन वकील चयो त माफ़ु कजो तव्हां ॻाल्हि जेका तमामु सुहिणी आहे पर मूं जेको चयो त उहो पंहिंजो वहुम वहूमल यशरून त मता बेख्याली में बेसम्झी में ॾिसण खां सवाइ सम्झ खां सवाइ जेके छिपियो वञनि लाइ माण्हू को ॾिसे थो को नथो ॾिसे कील जो ख़्यालु करणु चीप कील खे न मारणु खपे इहा ॻाल्हि जेका असां अॻु में कईसूं हुन ते कुर्त बि साहबु मां वॾो बहस कयो आहे ऐं हदीस आहे नबी पाक सलाहु सम्झी त पंहिंजो उहा बुखारी में बि आहे ऐं उहा कुर्तबी बि करे थो पेश पोइ हुन ते वरी पंहिंजो बहस करे थो त हिकिड़ो नबी को हुयो पुराणे ज़माने मतिलबु त बनी साहिल मज़ा को या ॿियनि वञा जंहिं खे कील हिकु चक खयों मूंखे जेको चक खणे कील वण जे हेठां वेठो या किथे हुते मापड़ वाकड़ा हूंदा आहिनि कीलियूं हूंदियूं आहिनि पोइ कंहिं कील अची हुनखे चक खयो चक कयईं त हुनखे आई अहिड़ी का कावड़ नबी खे उहो नबी हो पोइ चवंदो पंहिंजो अहिड़ी कावड़ आयसि खणी ऐं खणी बाहि ॾिनई हुनखे पोइ अलाह ताला हुनखे वेही मोकिलियो चईं त तो के हिकिड़ो चकु लॻो पर्सनल लेवल ते तुंहिंजी ॻाल्हि का थी ॾुखियाई थी तो हुननि जो सॼो घर जेको हेतिरा मतिलबु त हज़ारे लखे कीलियूं आहिनि उन्हनि खे तू ईअं मारे छॾियो मतिलबु त इहा का फज़लत आहे मतिलबु अहिड़ो कमु थो कयो आहे हाणे उहा हदीस आहे पंहिंजे हज़रत इमाम बुखारी जेका पंहिंजी किताब ॾिनी आहे तफ़सीलनि किताब जो कुर्त बि पेश करे हाणे हुन ते पंहिंजा अहकामात ई हुसि भई त भई कहिड़ी हालतुनि मंझि हुनखे मारे सघिजे थो कील खे या नथो मारे सघिजे ई हू त मूं वरी ॻाल्हि जेका पिए कई अॻु में त जॉर्जिया यूनिवर्सिटी जेका आहे अमेरिका जी उन उणिवीह सौ उणहठि मंझि हुनजो लिखियो पियो आहे गुड बाए मिसिस एंट त उहो फिल्म ठाहियूं उहो इन्सेक्टिसाइड खे प्रमोट करण जे लाइ ऐं असां वटि आऊं एग्रीकल्चर में हुउसि मुंहिंजो मामू बि एग्रीकल्चर में पंहिंजो ॿई मामा मुंहिंजा हिकिड़ो पैथालॉजी विझो ऐं ॿियो एंथामॉलजी में त एंथामॉलॉजी जो कम ई आहे हिन जानवरनि कीड़नि माकुड़नि खे हिननि जो पर पहिरियों जेको गवर्नमेंट ऑफ सिंध हुनजो हुकुम हुयो त इहे एंटीटेक्टी इंसेक्टीसाइड्स वग़ैरह प्रमोट कोन कंदा हुआ मतिलबु उहे कोन हणंदा हुआ सवाइ हिन जे जो को सख़्तु मामिलो हुजे पोइ हिननि एजाद ॾिनी अमेरिका में प्रोपगना शुरू थी विया या उणिवीह सौ उणहठि में फिल्म ठही आहे जॉर्जिया यूनियसी वारनि पोइ पाण वटि बि आयो पोइ एग्रीकल्चर वारनि बि जेको आहे इंसेक्टिसाइड थी एन अलाए छा चइबो आहे टी एन टी न भरो D D T D D T चइबो आहे हुनखे चइबो हो हाणे उहो ममनूम प्रोहिबिटेड आहे थ्रू आउट पोइ अलाए पाकिस्तान में कनि था अलाए था कनि मच्छरनि खे मारण जे लाइ हिन लाइ हुन लाइ पर मच्छरनि खे मारण जी ॻाल्हि ॿी आहे हिनखे पंहिंजो कील खे मारणु पंहिंजो ॾिसिजे त हाणे अॼुकल्ह वरी हिकिड़ो फैश मतिलबु विच में इहो आयो त भई इहे सभु जेके आहिनि पेस्टूं आहिनि पेस्ट आहे पी ई एस टी माना इहे ख़राबु आहिनि एग्रीकल्चर जे लाइ इन करे हिनखे ख़तमु करिजे मारिजे पर हाणे वरी ॿियो ज़मानो आयो आहे जिते किथे जेके आहिनि से एग्रीकल्चरिस्ट आहिनि या ॿिया माण्हू आहिनि उहे प्रोमोट पिया कनि पंहिंजो छा चइजे हुनखे त पंहिंजो इंसेक्टिसाइड इस्तेमालु न कयो छो जो माण्हुनि जी सिहत ते असरु थो पए ऐं पंहिंजो ख़राब थो थिए ऐं जेके कीड़ा मकोड़ा हीअ धरती जा आहिनि उहे जा फ़ाइदो आहे जेके आहिनि अलाह ताला हुन जा को कमु कमु थो वठे हीअ पलवराइज़ थिए थी सॉइल जेको आहे उहो सॉफ्ट थिए थो कील वग़ैरह जो हुअण जे करे ऐं ॿियनि जानवरनि जे नंढा नंढा जेके आहिनि उन्हनि मां जेके आहिनि पेस्टूं बराबरि पोइ कूआ ॿुआ इयूं पाण उन्हनि ॾिसी छा करणु खपे पर सभु कंहिं जानवर खे ईअं तंहिं करे हाणे फूड जेको आहे सो ठाहिण जे लाइ जंहिंमें इनसेक्टिसाइड वग़ैरह इस्तेमालु न कजे इहो हींअर जिते किथे प्रमोट पियो थिए हिते न्यूज़ीलैंड में जेको आहे सो बि उहो भई हीअ जेको आहे खाधो जेको आहे सो फलाण अहिड़े क़िस्म जो आहे जंहिंमें इंसेक्टिसाइड इस्तेमालु न आहे कयल जंहिंमें हीअ न आहे कयल जंहिंमें हीअं कोन आहे कयल कयल अहिड़े नमूने सां हाणे उहा ॻाल्हि हले पई अॼुकल्ह मुल्क में जिते किथे <clears throat> त इहा ॻाल्हि कईसूं त हाणे सलेमा अलाम खां पुछे थो त तो भला इहो अहिड़ी ॻाल्हि कीअं कई ऐं अहिड़ो बेनसाफ़ु आहियां हुन माई चयो पंहिंजे कील माई चयो त पंहिंजो तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे नबी अलाह पर मूं चयो त मथां बेख़्याली मंझि इहो करे वञणु हलिया पोइ त तबस्म दुआ आहे पोइ सलेमा आल इस्लाम हुन जे ॻाल्हि ते मुस्करायो तबसुम कयईं तबसुम चइबो आहे पंहिंजे सिंधी में बि उर्दू में पर फारसी में सभिनी ॿोलियुनि मंझि त अरबी मज़ा हितां वरितो तबसुम खिलियो खिल खिलियो टक मतिलबु अहिड़ो कोन हा हा ईअं कोन कयईं पर मतिलबु त मुश्कियो या थोरो खणी खिले बि खणी पंहिंजे पर अहिड़े नमूने सां सलाह दादूस जहिड़े नमूने सां मुस्कराईंदा हुआ या थोरे नमूने सां अहिड़ो तबसुम कयईं दाह कनि दाहिक खिल खिलंदे खिलंदे तबसुम कयईं मिन कौल हासन कौल सां दाहिक जो लफ़्ज़ बि दाक महना दहाक महाना खिल खिलणु आहे ऐं हज़रत इसहाक इस्लाम जो नालो इदहाक आहे दाहक पोइ हाणे अरबी में लिखियो थो सीन सां पर हिब्रू में प्रोनाउंस थिए थो दाहक सां माना खिली हुनजी माउ जेका हज़रत सारा अल इस्लाम उहा खिली जो ख़बर पई फ़रिश्तनि ॿुधायो हज़रत इब्राहिम अलसलाम खे तोखे पुटु ॼमंदो त वरी खिली चए हाणे पुटु ॼमंदो पौड़ी थी वई आहियां ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे पौड़ो थी वियो आहे हाणे तो पुटु ॼमे पोइ वरी खिली उन ते नालो जेको वरी पुटु थियसि तो वरी उनजो नालो रखियऊं दहाकु इदहाक इदहाक अल त इहो दहक आहे इन माना में वकाल रबिया हज़रत सलैमान इस्लाम चए थो हीअ दुआ तमामु सुहिणी आहे ऐं इहा घुरणु खपे असांखे सभिनी खे ऐं सेखारणु खपे ऐं पंहिंजो इन अहिड़ी ई दुआ जहिड़ी वरी ॿी दुआ सूरत अल अहकाफ़ में आहे हुनजो आऊं अर्ज़ु कंदुसि हिते फ़रमाए थो त काल रब औज़ अनी ए अलाह मूंखे इस्तात ॾे वज़ा ॾे तौफ़ी कॾे यानी अन अश्कुर अम ती अन अमत अल त उन नियामत जो आउं शुकुरु करियां जेको असां मूंखे ॾिनो अथई व अला वाल द ऐं जेको मुंहिंजे वारिद खे मुंहिंजे दाऊद अललाम खे जेको ॾिनई पंहिंजो नेमत जेका नेमतूं घणियूं जिन जो ज़िक्र क़ुरांसी में आहे त नबूअत आहे उन्हनि खे हुकूमत आहे उन्हनि खे बादशाहत आहे ऐं हज़रत दाऊद अललाम लोहार हुयो त हुन जे लाइ अलाह ताला खोले छॾियो हुनखे लोह लोह खे जीअं वणे तीअं हुन मथां ठाहींदो हुओ पोइ जेके पाइबियूं आहिनि प्रोटेक्शन खां पंहिंजो ज़िरहूं ज़िरहूं छा उहे था ठाही या ॿियूं ॿियूं ॻाल्हियूं ठाही हा तन तरदा ऐं उहो अमल साले जी तौफ़क़ ॾे मूंखे जंहिं मां तूं राज़ी थिए हाणे इन ते वॾो बहस मुफ़सुरु कंदा त अमल साल जेको आहे साले ई आहे तरदाह मतिलबु त जंहिं मज़ा तूं राज़ी थिए जंहिंमें राज़ी जेको तोखे क़बूलु हुजे उहो हाणे ईअं न त आऊं पंहिंजे ख़्याल में पियो कयां पंहिंजो को चङो कमु पर पोइ नफ़्स जे ख़्याल सां पियो कयां या कंहिं ॿिए ख़्याल सां पियो कयां रिया जे करे पियो कयां ॾेखाव जे करे पियो कया हीअं पियो कया हू करिया त उहो जेको आहे सो क़बूल न आहे अलाह ताला वटि त क़बूलु उहो आहे जेको अलाह ताला जे लाइ कयो वञे कंहिं ॿिए ख़्याल सां न कयो वञे त उहो तरंदो आनी बि रहमत कफ़ी इबाद हिकु सुवाल आई ऐं अलाह ऐं फरमाए थो सलम इस्लाम त मूंखे पंहिंजे रहमत सां इबादक सवाल ई हिन में दाख़िलु कर यानी हिन दुनिया में बि मूंखे सोबत ॾिए सालिहन जी ऐं आख़िरत में बि सालिहन सां मूंखे शामिलु कर उनमें हज़रत यूसुफ अलाम बि इहा दुआ घुरी हज़रत इब्राहिम अल बि इहा दुआ घुरी सभिनी नबी आहिनि अलाम या दुआ घुरऊं त असांखे अदखलना फी रहमत इबादिक साल त हाणे हिते जेको आहे सोबत सवले तुरा साले कुनाद सोहबते तॉले तुरा ताले कुनादुदु साले जी सोबत तोखे साले कंदी सुठो कंदी भलो कंदी बुछड़े माण्हू जी सूबत तोखे बुछड़ो कंदी निभागो हूंदो ताले जेको आहे निभाॻो ऐं साले जेको आहे सोहाॻो ताले जी तोखे सुबुह ताले कंदी चोर सां वञी यारी रखंदे त चोर चवंदो त हली आहे त हली था चोरी कयूं हू जेको शराबी आहे हुन सां सुबत रखंदे त हू चवंदो हली आहे त हली था पियूं हू ज़ानी जेको आहे हथ सां सुबत रखंदे त हू चवंदो हली आहे त हीउ मुंहिंजो हली था अहिड़ो कमु कमु करियूं पोइ तूं हुन सां लॻी वेंदे उन सोबत उहा अख़्तियार कर जंहिं मज़ा चइजे वेठे जनी वठि ॾुखंदो ॾूर थिए तूं तनी सी कटु ओॾा अॾे पखड़ा जे वेठे जनी वठि ॾुखंदो ॾाढो थिए सा मजल सही मट जे हासिलु होए हज़ार जो त इन करे अहिड़ो सोबत रखिजे हिन दुनिया में बि ऐं अलाह ताला खां घुरिजे त आख़िरत में बि नवीह ऐं सवाल आहिनि ऐं शहीदनि ऐं पंहिंजो सदीकेनि जे सोबत मजि अलाह ताला असांखे उथारे हाणे हिते थी हज़रत सलेम जी इहा दुआ ऐं हिते असीं वक़फ़ो करियूं था इनशा वक़्तु वरी पोइ ॿिनि ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र कंदासूं अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला स्वात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين